noviga metodo de batalo contra alcoholismo. La psichiatria clinico en la mont conata ceha urbo Pieseno, Plzenje, volas per novigai metodoi contra batali alcoholismon. Sidiju miam de longe ne pluvidis vin, trinku do glason kun ni. Tiu sceno ruligas ciutage en cehai trinkejoi. sed ne nur tie, sed de longe ancau en la absteniga stazio de la psichiatria clinico en la occident bohemia urbo Pilseno. Compreneble, la curacistoi ne malfermis propran trinceion en la malsanuleio, char sejoi, tabloi, pupitroi, cae ecla ciu tagai gastoi estas nur virtuale al ireblai sur ecrano cae per tri dimensiae oculvitroi. Temas nome prispezzo de terapia computila ludo por alcohol malsanuloi, cui havas unu solan taskon, resisti. Ježi podlipni estas curacisto en pilseno cae prisorgas la proiecton. En la clinico la pacientoi estas en protectata medio. Ni pensis, che ne besonas spezon de cevalo de troio, quiu proximigas alla la malsanuloi la realon. Do tion, quio ilin attendas, se ili de nove estos cune cun siai malnovai amicoi, au cial ain ili ciam de nove visitas trinceion. La pacientoi tiel consigias, cia streccia cio tio povas esti la virtuala trinqueio ec estis en cun laboro cun informadicistoi de la Occident Bohemia Universitato en Pilseno. Tiu cele necessis ancau plenumi multe da laboro en la campumo, clarigas la cef programisto Iri Polzar. En nia teamo estas dizainistoi, cioi modeligis nian virtualan gasteion laula modelo de vera trinqueio Animazisto tiam en vivon al ciui figuroi la bruajoi estas complete lau verai ni estis irintai cun dictafonoi en trinqueion pasigis tie vesperon cae registris autenticain gasteiain sonbildoin por la pacientoi de la clinico La visitoi en la trinqueia simulilo ne estas devigai. Nun tempe la proiecto estas ancora u provo. Se unu el la alcohol malsanuloi decidas fari tiun pasion, tiam li plenumas gin en tute tri foie dum sep semainoi. Almenau la unuai ehoi de la pacientoi estas positivai, ec se tiu noviga formo de terapio ne same taugas por ciui, pritio diras la psichiatro Milan Beniš. La unuai reagoi estis tute diversai, sed ofte tre inform havai. Celcai pacientoi havas tute alian drink conduton. Multai el ili ne visitas trinkeioin, cae tial ili ne forte reagas iela virtuala medio. Sed, ancaum malgrautio, oni povas principe diri che tio, por la plimulto de la parto prenintai patientoi, estis cesura travivajo.